Oca i Sina i Svetoga Duha, oci, braćo, sestre, deco, veliki danas praznik za crkvu, praznik neba i praznik zemlje. Iako ovaj svet ne mari mnogo za praznike crkve, ovaj svet se bavi poslovima ovoga sveta kako gospod u evanđelju govoraše zidahu, kupovahu, prodavahu, ženjahu se i udavahu i razvođahu i sve to prođe mimo nebesa, mimo onog istinskog smisla života a danas nam crkva upravo pokazuje istinski smisao ovoga života kroz velike svetionike crkve, kroz stubove koji su poneli teret, teret vere pravoslavne, teret krsta gospodnjeg, krsta koji je, koji je kadar da podigne do nebesa. Sveti apostol Luka i sveti Petar, mitropolit Cetinski, iako živeli u dva različita razdoblja i vremenska i na različitim položajima u crkvi, oni su evo danas sjedinjeni jednim praznikom, jednim zagrljajem duhovnim, nam pono, prenose poruku istine, poruku ljubavi, poruku sile Božje, poruku da nije život u crkvi lak, da je pun iskušenja, pun borbi, pun i teških trenutaka spoznanja svoje nemoći, ali pun i sile Božje koja se u nemoći pokazuje savršenom, što se i pokazalo i u liku svetoga apostola Luke, koji je neustrašivo propovedao vaskrsenje Hristovo kroz tamu neznaboštva i za tu propoved mnogo propatio on koji je prozvan kao lekar ljubaznik, kako ga apostol Pavle naziva u svojoj poslanici, koji je lečio i tela ljudska, a lečio i duše ljudske, koji je slikao ikone gospodnje ikone presvete bogorodice koje su i do dan danas došle do nas, on koji je prvi postavio tu sliku, sliku onih koje treba da se sećamo i koje treba da pamtimo, kroz koje nam je došlo spasenje, a što je od, u novoj blagodati i omogućeno. I sveti Petar koji je kroz teška vremena istorijska i siromaštva i gladi i bolesti i svađa, koji je potpuno poznavši svoju nemoć, činio čuda vere, čuda istine koji je sabrao i osnažio narod na prostorima Crne Gore, osnažio ga, ujedinio i do neslučenih visina podigao one gde je po ljudskim merilima trebao da bude samo prah i pepeo i ruševina, digla se sila Božja i na njegovim moštima i danas se ta sila projavljuje i daje snagu i nama slabima da istrajemo kroz naša iskušenja, iskušenja do duše malo drugačija, iskušenja komfora, iskušenja bogatstva, iskušenja naših strasti i naših ludosti, ali osvestivši se, videći njihovu veru, njihovu silu, njihovo stradanje i mi postajemo bolji ljudi, da nas oni nadaknu, da nas oni osnaže i ukrepe za borbe koje nam predstoje da krst svoj ponesemo i da se ne postidimo vere svoje i teškim trenucima, da nam Hristos bude sve i sva kao što je njima bio sve i sva, da poznamo svoju nemoć i u nemoći svojoj silu Božju, Boga, jednog u trojici slavljenoga kome neka je slava u vekove vekova.